հայրենակիցներ, այսօր օգոստոսի 28-ն է, օրը ուրբաթ։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախությամբ ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին ու օգտակարը մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Վանիկ Նովիկովը։ Օրվա մեր ծրագրում Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում կներկայացնի Քնար Բաբայանը։ Դուք կլսեք Հովանես Թումանյանի Մուկիկի մահը լեգենդը Սուրեն Քոչարյանի ընթերցմամբ։ Մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրնուր Փաթը եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններն ու գիտության նորույթները։ Սկսենք միանգամից միջազգային լուրերից։ Facebook սոցցանցի օգտատերերի թիվը առաջին անգամ մեկ օրում եղել է 1 միլիարդ, հայտնել է կայքի հիմնադիր Մարկ Ցուկենբերգը։ Դա կարևոր իրադարձություն է Facebook-ի համար, գրել է Ցուկենբերգը։ Մեկ օրում այցելուների թվով ռեկորդ սահմանվել է օգոստոսի 24-ին, երբ մոլորակի յուրաքանչյուր 7-րդ բնակիչը կապ է հաստատել ընկերների կամ ընտանիքի հետ, նշել է կայքի հիմնադիրը։ Աշխարհում ամենախոշոր սոցկայքն ունի մոտ 1.5 միլիարդ օգտատեր։ 2015 թվականի հունիսին կայքից օգտվել է օրական միջինը 968 միլիոն մարդ, որից 844 միլիոնը սոցկայք է մտել բջջային սարքերից, փոխանցում է Deutsche Welle-ն։ Facebook սոցիալական ցանցը չորեքշաբթի օրը անցել է իր նոր արտադրանքի M անվանումը ստացած վիրտուալ օգնականի թեստավորմանը։ Նրա աշխատանքի գոտին դեռ սահմանափակված է Սան Ֆրանցիսկո քաղաքով։ Գրում է correspondent.net-ը։ Facebook-ի նոր անձնական օկտատերը հիմնված է արհեստական ինտելեկտի տեխնոլոգիաների վրա։ Այն ոչ միայն կարող է պատասխանել օկտատիրոջ հարցերին, այլև կարող է կատարել գործողություններ ելնելով տրվող հարցերից։ Այն վիրտուալ օգնականը ներդրված է Facebook-ի Messenger-ում։ Ինչպես սպասվում է, արտադրանքը կմրցակցի Google, Apple եւ Microsoft ընկերություններից նույնանման օգնականների Google Now-ի, Siri-ի եւ Cortana-ի հետ։ Ի տարբերություն այժմ շուկայում գոյություն ունեցող ծառայությունների, որոնք հիմնված են արհեստական ինտելեկտի վրա, ԵՄ-ը կարող է օկտատիրոջ փոխարեն տարբեր գործողություններ կատարել։ Օկնականը կարող է ձեռք բերել ապրանքներ, պայմանավորվել տոներին, բարեկամներին եւ ծանոթներին նվեր հասցնելու մասին, պատվիրել սեղաններ ռեստորանում, կազմակերպել այցեր, նշանակել հանդիպումներ եւ շատ այլ բաներ անել ասված է Facebook-ի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Սան Ֆրանցիսկոյում թեստավորումից հետո Facebook-ը պատրաստում է տարածել էմոկնականի գործողությունը նաև այլ տարածքներում։ Օդնոկլասնիկի սոցցանցն արցանց հերոստատեսություն է թողարկել։ Այս մասին ասված է Mail.ru գրուպի հաղորդագրությունում։ Սոցցանցի ուղիղ եթերում առաջինը կհերարձակվի Live News-ը։ Հերարձակումը հասանելի է HD որակով սոցիալական ցանցի բոլոր հարթակների սեփական տեսաձայնարկիչներում։ Օդնոկլասնիկի ներկայացուցիչները պատմել են, որ ներկայում սոցցանցն արցանց հերարձակման շուրջ բանակցություններ է վարում նաև ռուսական առաջին ալիքի եւ ՎԳՏՌԿ-ի հետ։ Դիտման ընթացքում սոցցանցի օգտատերերը կարող են հաղորդումները քննարկել մեկնաբանությունների բաժնում, հերարձակումը կիսել իրենց էջերում եւ գնահատել։ Չգրանցված հերոստադիտողների համար եթերին անանուն հասանելիություն կապահովվի։ Asus ընկերությունը նոր սմարթֆոն է ներկայացրել, որը տվյալների մշտական պահպանման համար հիշողության ռեկորդային ծավալ ունի՝ 256 գիգաբայթ։ Բացի այդ Zenfone 2 Deluxe Special Edition անվանումով սարքը microSD հիշողության քարտի հնարավորություն ունի, մինչև 128 GB ծավալով։ Այսպիսով օկտադիրոջը հասանելի ընդհանուր մշտական հիշողությունը կարող է հասնել 384 գիգաբայթի։ Zenfone 2 Deluxe Special Edition-ը նաև 5.5 մատնաչափանոց էկրան ունի, Intel Atom Z3580 պրոցեսոր, 4 GB օպերատիվ հիշողություն, արխիվի եւ հետևի տեսախցիկներ 13 եւ 5 մեգապիքսել համապատասխանաբար։ Snaptic ընկերության հիմնադիր Դեվիդ Ն-ը 3D տպիչի օգնությամբ ալկոթեստով ձեռքի ժամացույց է ստեղծել։ Այն ստեղծվել է Android-ի հիմքով։ Հեղինակը կարծում է, որ սարքը կօգնի որոշել արյան մեջ ալկոհոլի պարունակությունը եւ օկտատիրոջը այդ մասին տեղեկացնել ազդանշանով, եթե ցուցանիշը գերազանցում է նորման։ Ըստ 3D դե print.net-ի ապարանջանի լայնությունը շուրջ 12 սանտիմետր է, ինչը գրավում է շրջապատի ուշադրությունը։ Դեվիթնի խոսքով մի անգամ իրեն հարցրել են. «Արդյոք ձերքին ռումբ ունի»։ Ֆրանսուին հաշմանդամության նպաստ է ստացել գաջետից ալերգիա ունենալու համար։ Ինչպես հայտնում է Euromag-ը, ֆրանսիական դատարանը հաշմանդամության նպաստ է նշանակել կնոջը, ով հայտարարել է, որ տարապում է ուժեղ ալերգիայով առօրյայում կիրառվող գաջետներից օրինակ հերախոսներից եկող էլեկտրամագնիսական ճառագայթումից։ 39-ամյա Մարին Ռիչարդը գնահատելով դատարանի որոշումը հայտնել է, որ դա հայտնություն է էլեկտրամագնիսական ազդակների գերազանցությամբ տարապողների համար։ Այսքան այս շաբաթվա համար կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Ես քեզ սիրել հավատացել եմ քայլեր քո հետքերով դու ինձ խապել ես հեռացել ես քո իրական ու կեղծիրով ես քեզ սիրել հավատացել եմ քո խոսքերից շունչ եմ արել Seres más neles será ser Սև ամպերով ոգիս պատեր Ես, ես սիրում եմ քեզ արի Թող, թող իմ սերը չմարի Ես, ես կանչում եմ քեզ հիմա Մի գնա սերը չէ մարի ես ես կանչում եմ քեզ հիմա մի գնա մի հեռանա անձրևն այս աղոտ ոգիս մահում էր ու տանում իր հետ ամեն մի հուշ Երբ չկաս կողքիս միտքն իմ թրջում է երևանում իմ սիրուց այն քնքուշ երբ չկաս կողքիս միտն ինտրչում է թե վառում իմ սիրուց այն քնքուշ ես ես սիրում եմ քեզ արի թող թող իմ սերը չէ Ճանաչում եմ քեզ հիմա մի գնա մի հեռանա Ետարի ու մնա ինձ հետ Թող կորչի այս խավարը անհետ Կորչի անհետ said I just Այժմ ձեր ընկերությանն ենք առաջարկում Հովանես Թումանյանի Մուկիկի մահը լեգենդը Սուրեն Քոչարյանի ընթերցմամբ։ Մուկն ու բողոջն ախբերացան, բուն շինեցին, մեջը մտան։ Բողոջն ելավ աղբուս գնաց, եկավ տեսավ մուկը մեռած, վայ, ախպեր ջան, զարկեց ծնկան, օղտը ճամփի մեջտեղ նստեց, հողը փորեց, տվավ գլխին, վայ ախպեր ջան, վայ մուկիկ ջան։ Ցիտ եկավ, ես որ տեսավ, այս եւավոր մորքուր ասավ, հողն ինչու ես տալիս գլխիդ։ Բողոճը թե թահու թահու բուգիկի պես աղբեր մեռավ աշխարհ կեսպես մնաց անդեր ես որ հողը տամ իմ գլխուն մեծ բան է Ափսոս, ափսոս, ծվացիտը, մուկիկի պես մարդը մեռավ, ծված, ծված իրեն զարկեց, թևը կոտրեց, կախարավ։ Ցառնասավ Ցիտիկ միտիկ, չալփետուրիկ, ինչու եղար թևակոտոր։ Վահ, քուտունը քանդվի цаրիկ, մուկիկի պես մարտը մեռավ, աշխարհքն էսպես մնաց անտեր, բողոճը թու խողագլուխ, ես որ լինեմ թևակոտոր մեծ բան է։ Ափսոս, ափսոս, ասավ ծառը, մուկիկի պես մարդը մեռավ, գնաց եկավ, գնաց եկավ, ճուղերն ենքան զարկեց իրար, դեղնած տերևն են քարերին, թափեց, մնաց տերևաթափ։ Քարերն ասին ծառիկ մարիկ, կանաչ թարիկ, ինչու էսպես տերևաթափ։ Ծառն ասավ վահ, ձեր տունը աստված շինի, մուկիկի պես մարդը մերավ, աշխարքն եսպես մնաց անտեր, բողոջը թուղ, խողագլուղ, ծիտիկն է լավ թևակոտոր, ես որ լինեմ տերևաթապ մեծ բան է, Ախ, վախ, ախ, վախ, կարերն ասին, մուկիկի պես մարդը մեռավ ու գորալեն, գրգռալեն թափվեցին ցած ջրերի մեջ։ Ջրերն ասին. «Ինչ պատահեց, այխենդ քարեր, չէ՞ դուք ձեր տեղն անժաժ էիք։ Ինչու այսօր գլդոր մլդոր» քարերն ասին Էլինչ անժաշ, բաչեք ասիլ, մուկիկի պես մարդը մեռավ, աշխարհքն էսպես մնաց անտեր, բողոճը թու խողագլուխ, ծիտիկն էլ ավ թվակոտոր, ծառիկը լապ տերևաթափ, մենք որ լինենք գլդոր բլդոր մեծ բան է։ Վաշվաշ, -վաշ, Վաշվիշ ինչ իմացանք մուկիկի պես մարդնել մեռնի, վաշվիշ արին ջրերը խոր ու գնացին պխտոր մխտոր։ Պարավն եկավ, ես որ տեսավ, այ գլգլան ջրեր ասավ, դուք պարզ էիք միշտ ու մարմանդ, ինչու ես որ պխտոր մխտոր։ Ոչ քուտունը քանդվի պարավ, բայց չես ասիլ, ինչ պատահեց մունկիկի պես մարդը մեռավ, աշխարհքն էսպես մնաց անտեր, բողոճը թու, խողագլուխ, ցիտիկը թոս, թևակոտոր, ծառիկը լապ, տերևա թափ, քարերնի ձոր, գլդոր, մլդոր, մենք որ լինենք պկտոր, մկտոր մեծ բան է։ Հողն իմ գլխուն, պարավն ասավ, մունկիկի պես մարդն էլ մեռնի, զարկեց իրան ու ծվատեց երեսնարավ արուն լվիկ, մազակծուց գյուղը վազեց, գյուղու մասին պարավ, պարվիկ ինչու եսպես մազագծուց, Ոյ կորանամ մի խոսեցնեք, մուկիկի պես մարդ է մերավ, աշխարքն եսպես բնած անտեր, բողոջը թու, խողագլուղ, ծիտիկն է լավ թևակոտոր, ծարիկը լապ, տերևաթապ, կարերն իձոր գլդոր, մլդոր, ջրերը խոր, պխտոր, մխտոր, ես որ լինեմ մազագծուց, մեծ բան է։ Հեյվախ, ափսոս, հազար ափսոս, մուգիկի պես մարդը մեռավ, աշխարհքն էսպես մնաց անտեր։ Ափսոսացին են գյուղացիք, սև կապեցին, սուկ նստեցին, վայ, ով ասավ, ով ասավ։ Հողագլուխ բողոջն ասավ, թևակոտոր ծիտիկն ասավ, տերևաթափ ծառիկն ասավ, գլդոր-մլդոր քարիկն ասավ, պխտոր-մխտոր ջրիկն ասավ, մազագծուց պարմիկն ասավ, մեծ մուկիկը մերել է։ Էլ ով մնաց այս աշխարհքում։ Էլ ինչ ապրենք այս աշխարհքում։ Էսպես ասին, ու միասին ելան, գնան, գյուղահավան, քարից ննկնեն ու կոտորվեն, բայց ետ դարձան ճամփից նորեն Դուք լսեցիք Հովանես Թումանյանի Մուկիկի մահը լեգենդը Սուրեն Քոչարյանի ընթերցմամբ Shanani, my shock shock, do each girl, and this yarjan. A karak girl, and him a yarem yarjan. Baharak meçkid yo tezam, tam hay tam sam tam zara hayır tam zara sırpit birçi nunes kam tam zara hayır tam zara tam zara can tam zara tam zara Vernim o hatim çare çare tam zara hayır tam zara Shuriken! Բարեկամներ, Կարծիք հաղորդաշարն է եթերում։ Օրվա մեր եթերաժամը կանփոփենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Թոմաս Էյրդը, շոտլանդացի բանաստեղծ, հրապարակախոս, Կոնստանտ Ռոյոնը, ֆրանսիացի նկարիչ, բնանկարիչ, Էդվարդ Ջոնսը, անգլացի գեղանկարիչ, Անդրե Բլոնդելը, ֆրանսիացի ֆիզիկոս, օսցիլոգրաֆի գյուտարար, Ումբերտո Ջորդանոն, իտալացի կոմպոզիտոր, Ջորջ Ուիփլը, ամերիկացի բժիշկ, Նոբելյան մրցանակակիր, Տյալինգ Կուպմանսը, ամերիկացի տնտեսագետ, Նոբելյան մրցանակակիր։ Գոթֆրի Հաունսֆիլդը, անգլիացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի եւ բժշկության ոլորտում։ Կարո Շիրինյանը, Ռուսաստանի վաստակավոր քանդակագործ։ Արկադի Ստրուգացկին, ռուս ֆանտաստ գրող։ Զավեն Մարտիրոսյանը, գրկեսի ռուսաստանցի արտիստ։ Վլադիմիր Իվաշովը, ռուսաստանցի դերասան։ Պոնդա Մաքինթայրը, ամերիկացի ֆանտաստ գրող։ Նատալիա Գունդարևան, կինոյի եւ թատրոնի ռուս դերասանուհի։ Պաոլո Պինինֆարինան, իտալացի ավտոմոբիլային դիզայներ։ Շանայա Թվեյնը, կանադացի քանթրի երգչուհի։ Ջեք Բլեքը, ամերիկացի կատակերգու երաժիշտ։ աստղեր չկան, անցար երկինքն է պարս ուջիչ, դատարկ իմ փողոցում, լոկ մթություն, ուրիշ ոչինչ, ու լրության մեջ կհնչին մի երկ այնքան նրպին, ու այդ երկի ձայնով, կոստվերակա բայց միշտ անհաս նույն պահին հանկարծ անվերադարձ կհեր ձեզ թեկաս Որքան ու հետ եկար ու անհետ հեռացար իմ կյանքից Քոնն է ապրում երկիս մեջ Ճանապարհն իմ անսկիզբ ու անվերջ Ես կանցնեմ մենավոր ու կորցրած Քոստվերի հետևից իմ կյանքից քո անունն է ապրում երկիս մեջ ճանապարհն իմ ասկիզբ ու անվերջ ես կանցնեմ մենավոր ու կորցրած քո ստերի հետ բարեկրկին Աղթանակ է պետք աննեղ տանչվածին Ես գիտեմ այսօր խրոված հոգում Լրություն է պետք խոր և իմաստում Մի նայր այդպես չռած աչքերով Բարոյականությունը ուշերն է ստեղծում Բայց այդքան թերի այդքան կործանիչ Աստծուց հեռացած և նրա խոսքերից աշխարը տնքում է վարակիչ ծավից, բայց ճշմարտությունը վանում իրենից։ Ես գիտեմ անմեղը խաչվում է վերջում, մեր անթիվ մեղքերը տանելով իր հետ, Ես գիտեմ, որ նենք գպարկ ու պատվի մեջ Միշտ ինքն իրեն ստում է և արդարացնում Մինայի պես դժգոհ հայացքով փողը փող բերեց ու հետնել փորձանք անհանգիստ անկուշտ միտքը սով ծնեց անհոգի մարմինը միայն նառուցախ իսկ աշխարը տնքում է իր նախքին ցավից բայց ճշմարտությունը վանում իրեն պարզապես ասի մի նայր այդպես թևերդ խաչած Բարեկամներ, կարծիքի ովա թողարկումն ավարտվեց։ Այն վարեց Վանիկ Նովիկովը։ Կհանդիպենք երկու շաբթի նույն ժամին։